É, roda, roda. É. Jequiti. <laughs> roda, roda, Jequiti. Lã e WM adverte. <laughs> Não ame, faça amor. Hey! Hey! tocar, tu vai se lembrar. De que eu era um bosta e tu não queria me pegar. Não vai girar e ela vai voltar. Lembra daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque sua amiga eu vou pegar e laraiaraiá. Só porque eu vou pegar e laraiaraiá e larararara. Tua que eu vou pegar e ra, Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão. É que faz gostoso na giromba, ladrão. <laughs> e além de tudo, é bem melhor que você, hein? <laughs> É, tá dando de, tipo, pilha duracel, oito vezes mais. Porque <laughs> ela é melhor sentando, é melhor que quicando, é melhor que tu, balança no bumbum. Ela cantando é melhor que quicando, é melhor que tu balançando o bumbum, vai. É melhor sentando, é melhor que cando, é melhor que tu balançando o bumbum. Ela é melhor sentando, é melhor que quicando, é melhor que tu balançando o bumbum. É é é Essa que eu vou pegar e laraiaraiá, só porque eu vou pegar e laraiaraiá e larararara. acha que eu vou pegar e lararararararara. DJ solta o beat, concorrência da Chilique. E pra varia é WM lá lançando mais um hit. nós é pica. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Ah, <laughs> vai pra atmosfera, truta.